ja, bra. Ja. Ja. Ja. Ich bin übertrieben, hey Diggi, ja bra Deine Kachba hängt an meinem Zippe, ja bra Berlin lebt, das ist mein City, ja bra, ja bra, ja bra, ja bra, ja Ich bin übertrieben, hey Diggi, ja bra Deine Kachba hängt an meinem Zippe, ja bra Berlin lebt, das ist mein City, ja bra Oberschenkel, Oberkörper frei, übertrieben high, was für Gangster, hol die Hunde her, ich fütter sie mit Blei. Oh Kollege, ist mir egal, was du Pico von mir denkst, ich fick dich und deine Gang sind ukrainisch, sind Cousins. Bratter macht die Stampe drauf, ihre Fresse voller Staub, gib Pitogi auf der Couch, diese Kapital ganz laut, eine ist im Lauf, du willst Para, ich will auch, ja, Bratter, ich will auch. Ich bin übertrieben heidig, ja, Deine Kasper hängt an meinem Sippe, ja bra. Berlin lebt, das ist mein City, ja bra, ja bra, ja bra, ja bra, ja. Ich bin übertrieben, hey Diggi, ja bra. Deine Kasper hängt an meinem Sippe, ja bra. Berlin lebt, das ist mein City, ja bra, ja bra, ja bra, ja bra, ja.